Atención, formación, la capitana llegó. En la tribu de las mujeres que son duras como yo. Atención, formación, la capitana llegó. En la tribu de las mujeres que son duras como yo. Somos las más duras de la carretera. Y que abran los ojos todo el que no crea. Con las envidiosas que salgan pa' afuera. Me critican porque yo hago lo que sea. ni te pregunte cómo la reina se toma el trono. Hace mucho tiempo que sabes ni cómo, cómo así, cómo fue. Explícame, este no lo sé, cómo es que nunca lo ves. Tú nunca lo vas a entender, pero sé que lo que te molesta es que no vives como yo. Y sé que te importa, pero a mí no. Tú juegas el juego, pero yo tengo el control. Te voy a demostrar porque yo soy superior. Pues Atención, formación. Atención, formación. Atención, formación, bye, bye, bye, bye, Somos la más dura de la carretera. Y que abran los ojos tú de ti no crea. Con las semillas que salgan pa' afuera. Me critican porque yo hago lo que sea. Y lo que tenga que hacer es que me critican, pero no se dejan ver. Mientras menos te usted más lo voy a hacer. Yo no soy de hacer sentir menos otra mujer. Si me dan ganas, pues yo lo y si me ando, pues me lo pago. Sigo en la mía, para eso que yo trabajo. Siempre la alta, por eso nunca la bajo. Pues, Atención, formación. Atención, formación.